Dança com a carência em particular. O coração te leva pra outro lugar Onde é tema de comemorar Mas não tem hora pra voltar Vai virar de open bar e acordar em nada Acordar em nada Acordar Essa vida é uma festa e você é um DJ, menina. Bota o som que você mais gosta e muda esse clima. Um sorriso pra cada pergunta. Então curta que essa vida é curta. Ela é quem você prefere, mas o que a difere é que quando a fera ela surta. Vazou, tequila com sal e foi virada de lei. Um jump virada de lei. A lata treme, ela aumenta o som. Oh, essa mina é problema. Ela é times money, sem obediência. Tipo suco gummy com um pouco de essência. Ora voa. Não tem paixão desnecessária. O que acontece na área fica na área. O que acontece na área fica na área. Vi contribuir com teu surto, bebê. Comprei as rodas e vou fugir com você. Botei o som pra nós zoar no rolê. E vamos se veranear. Virar de open bar e acordar em nada. Acordar em Acordar em E ela vem atrevida, cara de santinha, ações de bandida, atitude close de garota suicida. Ela é um mix de marihuana com mamacita. Quem desacredita que ela controla o que cê não controla. Mas o controle era pra ser seu. O descontrole ela te descontrola de duzinário.